Ammo insonlar e'tibori bilan butun insonlar barobardir. buning binoan jamiyatdagi butun insonlarga durust, to'g'ri va adolatli muomala qilish, rahm shafqatlik bo'lish lozim. Musulmon odam kishilarga haqsizlik qilmaydi. Ularni oldimaydi yomon ko'rmaydi ziyonga uchratmaydi. Mayli ilm setim muomalasida bo'lsin, mayli boshqa har qanday bir muomalada bo'lsin, ular o'ttirisida ayrimchilik qilmaydi. adolatsizlik qilmaydi va har kishiga ko'ngli ko'ksini keng tutadi. 1101 savol: Umumiy musulmonlarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob: Musulmonlarning o'zaro qarindoshlik munosabati odatdagi shaxsiy munosabatdan olib qolgan. Taqvoliq əxlaq pəzilət, özara həmkarlıq və çekiga yetkən mehribanlıqni asos qilgan ən mustahkam bir munosabat bo'lib musulmonlarning yemirilmas bir butun gavda ekanligini namoyon qiladi. Qur'oni Karim buni ta'kidlab, mu'minlar haqiqatan qarindoshdir deb e'lon qilgan. Sur Hujurat 10-oyat Musulmonlarga eng illiq, adolatlik va kamoli mehr muhabbat bilan muomala qilish kerak. Chunki musulmonlar o'tirisidagi o'zaro qarindoshlik rishtisi intayin cho'ng va muqaddas bir rishti bo'lib, har qanday bir musulmon odam yana bir musulmonning manfaatini o'zining manfaatiga, uning ziyniga uchirishini o'zining ziyonga uchirganiga o'xshash bilib, uni va uning har narsasini xuddi o'zini va o'zining narsasini qo'g'diganda qo'g'digandilar musulmon qarindoshining haqqini ado qila oladi. Bir hadisda mu'minlar o'zaro do'stlikda mehribonlikda va esdashlikda biror organi og'irsa boshqa organlarga simdash va uyqusizlik bilan bearom bo'ladigan bir tanga o'xshaydi deb ko'rsatgan buxoriy va muslim rivoyat musulmonning musulmonga yomonlik qilishi amaliyotda o'ziga yomonlik qilganlikdir chunki ular bir gavd payg'ambar alayhissalom bu vaqtda nasihat qilib mundoq degan bir biringlarga ko'ranmaslik qilmanglar bir biringlarni oldimanglar bir biringlarni yomon ko'manglar bir biringlarga dushman bo'lmanglar bir-biringlarning sodisini buzmanglar. O'zaro qarindoshlardan bo'lib, Allohning yaxshi bandalaridan bo'linglar. Musulmon musulmonning qarindishi uningga zulm qilmaydi, xo'rlamaydi. Taqvoli qalbda o'zining musulmon qarindishini xo'r ko'rgan odamdanmi yomon odam yo'q. Bir musulmonning yana bir musulmonning qinini to'kishi, pul melini tortib olishi va numusini dafsanda qilishi qat'iy haromdir. Imom Muslim rivoyat. 1102-savol musulmon emas xalqlarga qandoq muomilda bo'lish kerak? Javob. Musulmonlar musulmon emas kishilarga yaxshi, adolatli va to'g'ri muomala qilishga buyurilgan. Ularni chetga qirqish va xor ko'rishga bo'lmaydi. Barliq muomala turlarida ularga ayrimchilik qilmasdan, haqsizlik qilmasdan, to'g'ri va adolatli muomala qilish, moddiy va ma'naviy jihatlardan qo'ldan kelishcha ularga insoniy yordam qilish lozim. Alloh taolo bu haqda bunday degan: Boshqa dindikilardan sizlar bilan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga kelsak alloh ularga yaxshilik qilishinglardan ularga odil bo'lishinglardan sizlarni to'smaydi shubhasizki alloh adolat bilan ish qilg'uvchilarni yoqtirudi sur mumtahina sakkizinchi oyat Әмі мұсылманлар өздерге яки өздерінің дини етқадыға зиянкешлік қоғычыланы, дини сәбәптен ұла білән ұрыш қағаларыны яқтырмаслықы вә ұла білән достық алақысы құрмаслығы лазым. Бұл принципні Аллах Таала мұндақ баян қаған. Allah din üçün sizlər bilan uruşqan, sizlərni yurtlardan haydab çıxarğan və sizlərni haydab çıxırışda yardımlaşqanlarni dost tutuşanlardan sizlərni to'sud. Kimki ularni dost tutadigan, ular zolimlardir. Sura Mumtahina 9 ayet. Shundaqla İslam dinini yoki İslam payg'ambarini yoki Qur'on Karimni masxir qilguvchilarga musulmonlarning qarshi turishi va vaxtında radiya berishi dini mas'uliyatdir. 1103 savol butun insoniyatga qandoq muomalada bo'lish kerak javob dunyodagi butun insonlar insonlikda hurmatda barobardir chunki insonlarning hammasi odam alayhissalom bilan havva onadan iborat bir ota bir onadan kelgan ularning o'tirisidagi til rang irq din va madaniyat farqlari ularning insoniy hurmatda barobarlikka ta'sir yetkazolmaydi insonlarning hammasi alloh taolo tarafidan hurmatli qilib yaratilgan ulug' maxluqotdir musulmon odam qandoq bir kishiga muomala qilishda uning insonligini asosli o'ringa qo'yishi lozim inson qaysi millatdan va qaysi davlatdan bo'lsin rangi chiroyi qandoq shaklda bo'lsin baribir alloh aziz yaratgan insondir bundoq bo'lgan ekan insonlar orasidagi din irq rang va til farqlari sabablik ularga boshqacha qarash ularni aldash muomalada bir biridan farqlantirish qat'iy to'g'ri emas go'zal axloqli musulmon odam Bütün insanlarını söyüd, olağı qalbini açıdı ve her vaqt olağı illiq ve durus muamil qıladı. Hayvallağı muamil qilish prinsipi. 1104-nji sual. Hayvallağı muamil edip bolish kerak? Javob. Alloh Ta'ala hayvonlarni insonlarning manfaati uchun yaratib bergan bo'lib, insonlar Alloh Ta'ala'nın bu katta ne'matiga shukr qilgan holda hayvonlarga rahimdillik va rahim shafqat bilan muomala qilib, ulardan yo'lliq foydalanishga buyurulgan. Musulmon odam hayvonni qo'rlamaydi, urmaydi, osh qo'ymaydi va qiynamaydi. Hayvonlarga muomala qilish tuandikicha. Birinchi, hayvonlarga ular ko'taranmaydigan egri yuklarni ortmaslik. Ikkinchi, hayvonlarni osh susuz koymasının qo'ymasdan yaxshi Üçüncü, Uchinchi, hayvonlarga yetse, yetsa yoki bira o'rgini sunsa vaqtida davolatish. To'rtinchi, hayvonlarni urib qiynashdan yiroq turish. Çünki Allah Taala tili yo'q hayvonning nolisini hammadan obdan anglaguchidir. 5-hayvonlarni o't bilan azoblashdan, dog'lashdan saqlanish kerak. Chunki payg'ambar alayhissalom hayvonlarni o't bilan azoblaguchilarga Allohning nomi bilan la'nat etgan. Imom Muslim rivoyat. 6. Hayvonlarni tirik turg'izib organlarini kesmaslik. Payg'ambar alayhissalom mundaqlarga Allohning farishtalarining va butun insonlarning la'nat qilinganligini aytgan. 7. Hayvonlarni o'q etish mashqlarida qarg'almaslik payg'ambar alayhissalom hayvonlarni qarg' etishdan ma'ni qilgan. Imom Buxoriy rivoyat 8. Hayvonlarni bo'g'izlashdimi rahim shafqatlik bo'lish, pichoqni uningga ko'rsatmaslik yoki qiynamasdan jinini chiqarish lozim. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda Alloh taolo hamma narsaga rahim shafqat qilishni putiyotgan. Mal bo'g'izlaganda yaxshi bo'g'izlanglar. Pichoqni ittiq qilinglar va molning jinni qiynamasdan chiqaringlar. deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat 9 Hayvonlarni bir-biri bilan soqishtirmaslik, masalan, it ittalashtirish, qo'ral soqishtirish, qo'chqor soqishtirish qatorliq o'yinlar haromdir. Uni qilg'uvchilar hayvonlarga zulm qilganligi va ularni qiynaganligi sababli Alloh taolaning oldida qattiq gunohkor bo'ladi. Alloh taolo bu gunohdan tavba qilmaganlarni chuqur jazolaydi. Uchar qushlarimi noyit siliq raym shafqatli muomala qilish talab qilinadi. payg'ambar alayhissalom bir hadisda kimki biror qushqochni bo'g'izlashdimi rahm shafqatlik muomala qiladi ekan alloh uningga qiyomat kunida o'zining rahm shafqatini ko'rsatadi degan buxoriy va tabroni rivoyat ilm setim muomalalari ming bir yuz beshinchi savol qandoq narsalarni elish va setishga bo'ladi javob insonlarning tan saqliqiga yoki axloqiga ziyonliq bo'lmagan islom dinida cheklanmagan gunoh masiyatlarga sabab bo'lmaydigan har qanday narsani ilish va setishga bo'ladi chunki shayila aslida halol bo'lib harom qilinganligiga oid dinni dalil kelmagan narsalarning hammasi haloldir buning uchun ularni iste'mol qilish elib setish tijorat qilish mutlaq joizdir Faqat bulardan oyat va ishonchlik hadislar orqali harom ekanligi keskinlashganlarni iste'mol qilish va elib setish haromdir. Payg'ambar alayhisalom bu prinsipni mundaq oydinlashtirgan. Allah Qur'onda halol qilganni halol, harom qilganni haromdir. Halol yoki harom ekanligiga hukm berilmagan narsalar Allohning kechirimidir. Allohning bu kechirimini qabul qilinglar. Allah hech narsani unutib qolmaydi. Hakim rivoyat qilgan. 1106-savol. Qanday narsalarni elib setishga bo'lmaydi? Javob: Insonlarning tan sog'lig'iga ziyonli bo'lgan, islom dinida iste'mol qilish harom qilingan, yoki biror gunoh ish uchun qo'llaniladigan yoki gunoh ishlarga sabab bo'ladigan narsalarni elish yoki setish uning bilan tijorat qilish qat'iy cheklanadi bu shariat iste'molida harom deyiladi masalan cho'shqa o'zi o'lgan mol mast qilg'uvchi ichimliklar va chekimliklar iste'mol qilish harom qilingan yemak ichmaklar but haykal kirst belgilari qatorliq narsalarni setish yoki setib olish haromdir Chunki bundaq narsalarni ilib setish, tijorat qilish, ashu gunoh ishlarni va harom narsalarni tashviq qilganlik yoki ularni kishilarga yaqinlashtirib berganlik bo'lib, gunohga sherik bo'lganlikdir. Ammo u narsalarni ilish yoki setishdan cheklanish bo'lsa, u narsalarning nomini o'chirib, kishilarni uningdan yiroqlashtirganlik bo'ladi. Yuqorqi narsalarni ilib setish, tijorat qilish gunoh. Uning puli haromdir. Payg'ambar alayhisalom bu haqda mundaq degan: Allah qandaqlı bir narsani harom qilgan bo'lsa, uning pulini mu harom qilgan. İmam Ahmad Abu Davud rivoyat. Ilm setim ishlaridagi islom prinsipi. Hammaga ma'lumki, savdo setiq insonlarning kundalik ishlarining muhim tarkibiy qismidir. Chunki insonlar shaxsiy va oila ehtiyojlarini setib olishga, korxonalar va shirkatlar mahsulotlarini setishga ehtiyojli bo'ladi. Чоң мұсылман адам İslam dininin soda setiq prinsiplerini yaxshi o'ginishga va uningga ko'ra ish ko'rishga zo'r ehtiyojliqdir. 1107-ci sual: Ilm setim ishlaridagi islom prinsipi qaysi? Javob: Ilm setim ishlaridagi islom prinsipi tuvandikicha. 1. Harom narsalarni olmaslik va sotmaslik. 2. Gunoh sabab bo'ladigan narsalarni olmaslik va sotmaslik. 3. Soda rostchil, samimiy bo'lish, kishilarni aldamaslik. 4. miqdori va supti noma'lum narsalarni sotmaslik 5 jazoni qilmaslik o'sim bilan muomala qilmaslik 6 monopolchilik qilmaslik 7 tarozda va o'lchamda kam bermaslik 8 o'g'irlagan va bulangan narsalarni sotib olmaslik 9 sodada noto'g'ri kelishim va noto'g'ri shartlarni qo'llanmaslik 10 olg'uvchi bilan sotquchi soda qilishgan o'rindan ayrilg'ichilik sodini buzishga huquqliq. o'n birinchi sheriklashib tijorat qilganda sheriklarning o'zaro samimiy va rasjil bo'lishi. o'n ikkinchi sodida odil raqobatlashish. o'n uchinchi O'zida yo'q narsani sotmaslik. o'n to'rtinchi sotadigan molga soxtalik ishlatmaslik. o'n beshinchi ishchining va kirokashning haqqini vaqtida berish o'n oltinchi nisbiy muomala qilishganda topshiradigan vaqtni aniq qilib hujjatlashish Ilm setim cheklangan narsalar. 1108-savol. Haromligi sabablik ilm setim cheklangan narsalar qaysilar? Javob. Haromligi sabablik ilish yoki setish tijorat qilish cheklangan narsalar tuvandigilar. 1. Cho'shqa, uning go'shi, terisi, go'shi yeyilmaydigan hayvonlarning go'shi, o'zi o'lib qolgan molning go'shi, zaharlangan yoki yuqumli kasalga giribtor bo'lgan molning go'shi. 2. Haraqdan başlab pivig'icha mast qilish xarakteridagi ichimliklarning va narsalarning butun turlari. 3. Oq chekimlik, apion, nasha, tamaka va boshqa zararli chekimlik turlarining hammasi. 4. Haykal, kirs va har qanday bir botil dinning diniy belgilarining hamma turi ilib setish cheklangan narsalardir. 1109 savol. Gunoh sabab bo'ladiganligi sabablik ilm setim ma'ni qilingan narsalar qaysilar? Javob: o'zi halol bo'lsimi uningdan harom yoki gunohqa sabab bo'ladigan narsalarni ishlab chiqarg'ili bo'ladigan shaylarni uningdan haromga yoki insonlarni gunohlarga ilib boradigan narsalarni yasaydigan o'rinlarga bilib turib setish gunohda ular bilan sherik bo'lganlikdir masalan uzum o'zi halol meva bo'lsimi uni aroq ishlab chiqaradigan zavodga ilib berib setish haromdir chunki bu gunoh ishga hamkorlashganlikdir payg'ambar alayhissalom mundoq degan kimki uzumni aroq yasaydiganlarga setish uchun mo'l o'sul vaqtida saqlab yotadi ekan o'zini oxiratning o'tug'i tutgan bo'ladi tabroniy rivoyat jazona va uning chekilinish sababi 1110 savol jazona degan nima javob jazona farischa so'z bo'lib arabchasi riba ya'ni ortiq ziyoda degan ma'noni bildirdi ammo islom shariatining istilohida boshqalarning haqqini badalsiz yavilish degan ma'noni ifodalaydi Чөнки Аллах Таала агычы белән саткычы һәр ике тараф мәнфәт көрдигән сауда юлы белән pul тепишкә yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, kishilardan badalsiz foyda ko'rishni qat'iy harom qilgan. Qur'on Karim bu haqda mundaq degan: "Ey mu'minlar, bir-biringlarning bolalarini noq yo'l bilan yevanmanglar. Ikki taraf rozi bo'lishib qilishgan savdo setiq orqali erishgan narsalar buningdan mustasno." Sura Nisa 29-oyat. Jazoni yana o'sim bilan muomala qilishning gunohi shunchalik og'ir bo'lib, Аллах Таала өсім білән муамыл қоғучылағы ләнат қыған. Пайғамбар алейхиссалам бұны мұндақ баян қыған. Аллах Таала өсімі егучіге, егізгүчіге, оныңғы гуақ боғучыға вә оны язғучыға ләнат қылды. Имам Ахмед Тірмизи, Әбу Дауд вә Нәсәйлер риваят қыған. Жазаны xuddi o'tqa o'xshash atrofga tutishadigan shunda xatarlik bir gunoh bo'lib, jazonining gunohi o'sim yeguchi Bilalni cheklanib qolmasdan balki o'simni baguvchimi o'xshashli gunohkor bo'lganning sirtida jazoni muomalasiga aralashgan va yordamlashganlarning hammasi bu gunohga sherik bo'ladi 1111 savol jazoni muomalasini cheklashning sababi nima javob islom dini jazoni muomalasini qattiq cheklashda faqat insoniyatning axloqi ijtimoiy va iqtisodiy manfaatlarini ko'zlagan islom ulamolari jazoni muomalasining harom qilinishining bir qancha sabablarini bayon qilgan bo'lib ular tövəndikilə. Birinci, cazanı başqalarının belini bədəlsiz elvilişini təqazza qaladı. İkinci, cəzanıqı tayiniş kişilərini hər xil hünər kəsiblər bilən tirikçilik qilishdən tosub, işləməsdən ündürüb yeyişini yaxtırdıqan təyər taplardan qıp qoydu. Üçüncü, cazanı kişilər otursunda qərzi beriş arqalıq bir birgi xalısanı yardım qilish royunun yo'qilishini keltirib chiqarib, kishilarning gömüsü yardım yordam qilmaydigan manfaatparastlardan bolub qilishiga səbəb boludu. to'rtinchi ko'pincha allohda qarz berguvchi boy qarz og'uvchi kambag'al bo'ladi jazoni muomalasiga yo'l qo'yish jamiyatga rahimsiz boylarning namratlarni ezishi uchun fursat yaratib berganlik bo'ladi savdo setiq ishlarida islom prinsipi ming bir yuz o'n ikkinchi savol savdoda rostchil bo'lish deganning ma'nosi nima javob savdoda rostchil bo'lish degan ilm setim ishlarida soxtipazlik aldamchilik va yolg'onchilikdan yiroq bo'lib samimiy bo'lish deganlikdir sodada yolg'on so'zlash qattiq gunoh bo'lib yolg'on bilan topgan pul cheksiz aromdir payg'ambar alayhissalom eng pok kasb shundoq savdogarlarning kasbidirki ular so'zni yolg'on etmaydi omonatga xiyonat qilmaydi va'dasiga xiloflik qilmaydi narsa setib olganda uni kamsitmaydi narsa sotganda uni ko'ptirib donglamaydi öz üstidiki qarzni ado qilishda kechiktirmaydi va qo'li qisqa odamni elishi bo'lsa uni qistimaydi deb ko'rsatgan imom bayhaqqi rivoyat ming yuz o'n uchinchi savol miqdori yoki supti noma'lum narsalarni setishni ma'ni qilishning sababi nima javob setilgan tovar miqdorining yoki supitining noma'lum bo'lishi og'uvchi va sotquvchi har ikki taraf o'tirisida jidalga yoki bir tarafning yana bir tarafni aldab ketishiga sabab bo'lganligi uchun İslam dini noma'lum tovarni setişini cheklab etken. Seyil muslim masalan ton meyveni sotganda darhol uning mevasini uzib olishni shart qilib dürüst boludu. bo'ladi shuningdek etizdiki buğdayını setiş uning boshiga oqirib ofat mezgildin o'tib ketgan bo'lish sharti bilan dürüst bo'ladi ammo meyvenin pişkandı uzib olish başka boshqa oqirib bo'g'icha setish cheklanadi chunki bunda qilish ko'p hollarda bilen bilan otursuz da jidalga sabab bo'ladi Navoda g'usul chiqmasa, olg'uchi men g'usul ololmadim, pulimni qaytirg'in desa, sotquchi men setib bo'lgan, sodi putib bo'lgan ziyon o'zingga hisob deydi. Shuning bilan o'ttirida jidal chiqadi. Payg'ambar alayhissalom texi pishmagan mevani sotmoqchi bo'lgan bir odamga navoda g'usul bermay qolsa, nimaga asosan uning pulini olasan deb koyigan. Imom Buxoriy va boshqalar rivoyat. Shu sababdan hayvonning qosig'idagi balini, osmondagi qushni, suvdagi baliqni, pishmagan mevani pishqanda topshirib olish sharti bilan setish har qanday noma'lum yoki texi ilkiga kirmagan narsani setish cheklangan. Imom Muslim rivoyat 1114-savol monopolchilikni cheklashning sababi nima? Javob islom dini savdo setiqda shaxslarning erkinligiga kafolatlik qilgan bo'lsa-mu, har qanday bir jamiyatga bir qism kishilarning shaxsiyatchiligi تەماخورلىقى va پۇرسەت پەرەزلىكى تۈپەيلى خەلقنىڭ ئاشلىق، كۆكتات، meyve qatarlıq ozuq dölükni və kündəlik ehtiyaclıq nərsələrini monopol olish xahişiga yol qo'ymagan və monopolchilikning başqalarının hisobiga özlərinin beyişiga urunışını qattiq cheklab ularni qattiq tələbbüzdə ayıplagan. Peyğəmbər əleyhissalam monopolchilikni qattiq cheklab mundaq degan. Kimki oziq dölükni 40 gün monopol qılıb aladı o allohdan ada juda olub ketdi Allahmı onundan adda juda boludu. İmam Ahmet rivayet. Peygamber aleyhisselam monopolçılığının feskikisi ve konuk şahsiyetçilikini söküp mundak degen. Monopolçi nimi degen osal adama, o baha çüşkenligini anlısı kaygırudu, kımmetçilik haberini anlısı kuş boludu. 1115. sual Tarazıda ve ölçemde kemberişinin günahı kandak? Cevap İslam dini en seskinediğen aldamçılık turlarının biri tarazıda ölçemde kemberiştir. Qur'on Karimning nurg'unlagan oyatlarida taroz va o'lchamni kambamaslik, adolat va haqqoniyat bilan ish ko'rish, kishilarni oldimaslik haqidagi keskin amrlar bayon qilingan. O'lchamni va tarozni to'g'rilanglar. Sura An'am 152-oyat. Sizlar boshqalarga o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri tarozda tatib beringlar. Sura Isra 35-oyat. O'lcham va tarozni kambag'uchilarni tahdid qilib Qur'on Karim bunday degan. o'lchamda va tarozda kambayguvchilarga voy ular kishilardan o'lchab olganda to'liq oladi kishilarga o'lchab yoki tortib berganda kam berdi ular buyuk bir kunda tirildiganligiga ishonmamdi o kunda insonlar olamlarning parvardigorining huzurida tik turdi sur mutaffifin birinchi oltinchi oyatlar bu oyatlarda taroz va o'lchamda kambayguvchilar oxirat kuniga ishonmaydiganlar qatoridan sanalgan tabiiyki oxiratga ishonmagan odam musulmon emas 1116 savol. O'g'irlangan va bulangan narsani sotib olish nima uchun cheklangan? Javob. Qandaqli bir narsani uning o'g'irlangan yoki bulanganligini bilib turib sotib olish, bulanchilarning yoki o'g'irlarning bu jinoiy qilmishlarga yordam berganlik va ularni shundoq qilishga tashabbus qilganlik bo'ladi. Har qandaq bir musulmon odamning jinoyatga qarshi turish, uni pash qilish, o'g'irlangan molni egasiga yoki hukumat soqchisiga ma'lum qilish burchi bor. Peyğəmbər əleyhissalam sizlərdən biringlər bir yaman işni görsə, onu qolu bilan məni qılsın. Onunğa gücü yetməsə tili bilan məni qılsın. Onunğa mı gücü yetməsə qolu bilan narazılıq bildirsin. Bu imanın ən acizliğidir, deyə göstərgan. İmam Müslim, İmam Tirmizi və İbn Mace rivayet. Müslüman adam oğrunu paşqırmagan təqdirdimi haqsızlıqның aldını elish va o'g'irlikqa norozilik bildirish yuzasidan bo'lsinmi o'g'irlangan yoki bulangan narsalarni narxining arzonligi oldinib sotib olmasligi lozim chunki egasi rozi bo'lmagan narsa uni og'uchiga ravoj qilmaydi hamda sotib olg'uchini gunohga sherik qiladi payg'ambar alayhissalom bu haqda mundoq degan kimki o'g'irlangan narsani uning o'g'irlanganligini bilib turib sotib oladi ekan uning gunohiga va or nomusiga sherik bo'lgan bo'ladi imom bayhaqi rivoyat Вақытның өзгеріші оғырланған яки бұланған нәрсінің арамлық сүпітіні алалыққа өзгертенмейді. Шындақла көңіраш біләмі әсілі егісінің әққіні шүрі етенмейді. Tepivilingan narsalarni setib olmasdan uni egasiga qaytarishga yordam qilish lozim. Bu insonlikning, mo'min musulmonlikning eng oddiy talablaridan biridir. 1117-savol: Buzuq yoki noto'g'ri shart qandoq bo'ladi? Javob: Ilm setimdagi buzuq yoki noto'g'ri shartlar har xil bo'lib, Bundaq buzuq shartlar va buzuq kelishimlar savdoning durus bo'lishiga to'sqin bo'ladi. Bu shartlar sotquchining olg'uvchiga, "Sen buni satsam, sen menga bundaq narsani setib bersan yoki qarz berib tursan" deganga yoki buni paloni rozi bo'lib sotaman deganga o'xshash shart qo'shqiniga yoki sodini kelajakda amalga eshish yoki oshmaslig'i aniq bo'lmagan biror shartga bog'lig'iniga o'xshash. Bundaq savdo durust emas. Chunki bundaq shartlarni qo'shgan sotquchi o'zining sodidan yeni o'lishi uchun shart sharoit hozirlab qo'ygan bo'ladi payg'ambar alayhissalom mundoq degan allohning kitobida bo'lmagan har qanday shart mayli u yuz shart bo'lib ketsin baribir botildir buxoriy va muslim rivoyat ming yuz o'n sakkizinchi savol sotadigan molga soxtalik ishiltish degan qandoq bo'ladi javob Satıdığan malgı saxtlıq işiltiş degen malının ayıbını yoşurup, nacar malını yaxşı görsütüp setiş arqalıq xeridalarını ziyanı uçurtuşdur. Peyğəmbər əleyhissalam ayıbı var nərsinin ayıbını toliq demay satqan kishi həmişə Allahın qəzəbinə uçrab turdu, həm onunğa fərishtələr lənət yağdırdı deb göstərgan. İbn Mace rivayət. Abu Hurayra rəziyallahu anhu mündəq degan. Peyğəmbər əleyhissalam bir tağar açlıqның yenidən ötüb ketib, açlıqның arasına qolunu tiqib beqidi, barmaqları höyül oldu. Ondan açlıq satquchi qarab, "Ey açlıq egisi, ma'u nima?" deb so'radi. Ochliq egisi u ochliq yomg'irda qolgan edi deb javob berdi. Bu vaqt payg'ambar alayhissalom uningga u yomg'irda qolgan ochliqni kishilar ko'gidek to'piga chiqirib qo'ysang bo'lmasmidi? Kimki boshqalarni aldaydi ekan, u mening ummatimdan emas dedi. Imom Buxoriy rivoyat. ming yuz o'n to'qqizinchi savol. Og'uvchi bilan sotquvchi sodini qaysi ahvolda buzolaydi Javob. Og'uvchi bilan sotquvchi sodi qilishgan o'rindan ayrilib ketmagicha ularning har ikkisi sodini amaldan qoldirishga huquqliqdir payg'ambar alayhissalom bu haqda bizga ta'limot berib bundoq degan og'uvchi bilan sotqichi sodilashgan o'rindan ayrilib ketmagicha har ikkalaning yenib olish ixtiyori bor navoda ular rostchil bo'lib molda ayib bo'lsa bu ayibdan xabardor qilsa ularning sodiga barkat beriladi navoda yolg'on aytib molning ayibini yoshirsa sodining barkiti yo'q qilinadi imom buxoriy rivoyat Шундақла сатқочы малның әйіпіні ешіріп сатқан болса, ағочы содылашқан орындын айрылып кеткен болсы ма, алғочы оны ішлетмеген болыш шәрті білән содыны бұзып, малны сатқочыға қайтырып беріп, оныңдың пұлыны қайтырып елішкі оқуқлықтыр. Пайғамбар әлейхиссалам мұндақ деген. Kimki bozorga akilishdan burun qo'zisini amgili qo'ymay yelinni isildiribyotgan qo'yni setib olgan bo'lsa, uni akilib seg'ib boqsin. agar uni ustiga rozi bo'lsa qo'lida saqlab qolsin agar rozi bo'lmasa u qo'yni birsa uch kilo ikki yuz ellik gramm xo'rmi bilan egasiga qaytirib bersin imom muslim rivoyat bu hadisdan molga soxtalik ishiltib setishning haromligi saxtılıq işletilgen molni setib olgan kishining savdolashgan o'rnidan ayrilib ketgan bo'lsimi uni sotquvchiga qaytirib berish huquqi ming bir 1120 yigirmanchi savol sherik tijoratga samimiyatning qandoq ahamiyati bor Javob: Sheriklashib tijorat qilganda sheriklarning bir-biriga samimiy, rostchil bo'lishi bu xil tijoratning jini hisoblanadi. Rostchil samimiy sheriklarning madadkori Allohdir. Payg'ambar alayhissalom hadis qudisida Alloh taolaning mundaq deganligini bayon qilgan. Ikki sherik bir-biriga xiyonat qilmasalar, men ularning uchinchisi bo'laman. Ularni ziyon zahmat va xatarlardan himoya qilaman. Biri yana biriga xiyonat qilgan amon, men ularning orasidan chiqib ketaman. Abu Davud rivoyat. Sherik tijorat qilayotganlar va boshqalarning payqatgan dasmoyisi bilan tijorat qilayotganlarning yolg'on chiqim ko'rsatish, sotib olgan mollarning summasini oshirib hisoblab ko'rsatish, sotgan mollarning pulini tuvan ma'lum qilib kam yetkazish qatorliq yo'llar bilan xiyonat qilishi barkatni va foydani yo'q qilgandan tashqari qat'iy haromdir. Bundaq topgan pul haromdir. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh qandoqli bir narsani harom qilgan bo'lsa, uning pulunu muharam qilgan deb ko'rsatgan imom ahmad va abu davud rivoyat 1121 yuz yigirma birinchi savol sodida odil raqobatlashish degan qandoq bo'ladi javob sodida odil raqobatlashish degan boshqalarning sodisiga putlik ashang bo'lmaslik ularning sodisini buzmaslik deganlikdir payg'ambar alayhissalom hech kim birovning sodisini buzib savdo qilmasin Şəhərlik yezliqnin milini mən setib beraman deb aralashib, boshqalar bilan erkin savdo qilishiga to'sqinlik qilmasin. Алғыңлар йоқ нәрсеге қыммәт баға қойып, башқаланы қыммәт сетіп елішке қызықтырдыған ішланы қыммалы. Бірау саудада қойылған бағадан ашырып баға қоймасын. Яғни сетіп алмақшы болған адам, еліштін ваз кетіштін бұрын оныңдың артығарақ талап қойдыған істі қылмасын деп көрсеткен. Насаи руайт. Бірсідің мал сетіп алмақшы болып болуатқан кісіні шәрхиләп, мен оныңдан әрзан бермен, yoki mening milim uningkidan yaxshi deb tortib ketadigan yoki sotmoqchi bo'lgan kishining putig'i dastlab qo'yib boshqalarning savdosini buzib o'zi oladigan bozor bahosini bilmaydigan kishilarga bahoni o'riltib sotadigan yezidan kirgan oq ko'ngil dehqonlarning mollarini setib beraman degan bahona bilan ilib ilib bozor tugaganda o'zi shu kunlik bahodan arzon bahoda ilib oladigan qiliqlar musulmon odamga yarashmaydigan kuchig'i chiqqan razillik va oromxo'rliqdir 1122 savol o'zida yo'q narsani setishni cheklashning sababi nima? Javob: O'zida yo'q yoki ki ilkiga kirmagan narsani menda bor deb yolg'on so'zlab, sodida kelishgandan keyin boshqalardan akilib beradigan ishlar aldamchilikning bir turi bo'lib, ko'p hollarda xaridorni ziyonga uchirtish yoki uni moldan mahrum qilishga sabab bo'ladi. Chunki ilkida yo'q narsani menda bor deb yolg'on aytish, sodilishdan qo'rqmagan odam boshqalardan ilib kelgan molni xaridorga bozor bahosidan oshirib sotishdanmi qo'rqmaydi mobodo molni topolmasa xaridorni boshqalar bilan qilishadigan tayyor savdodan mahrum qilgan bo'ladi shun bundoq savdo islom shariatida cheklangan payg'ambar alayhissalom bir odamni shundoq qilishdan to'sib o'zingda yo'q narsani sotma degan imom termiziy rivoyat ming yuz yigirma uchinchi savol harom bo'ladigan zakolat savdosi qaysi javob Soda agar bo'lmay қалса, oldin berilgan pul sotquchiga qoladigan закалет sodisi harom qilingan содыдыр. Chunki bu башкаларның мелини badalsiz явелиш bo'lib, islom dinida башкаларның haqqini badalsiz явелишне тақазза qiladigan барлық muomilalar қатты haromdir. Абдулла ibn As radhiyallohu anhu мындақ degan. Haqiqatan payg'ambar alayhissalom sodi buzilib ketsa oldin berilgan pul sotquchilarga qoladigan zakolat sodisidan to'sqan. Ibn Majar rivoyat odam yallab ishiltishning sharti 1124 savol odam yallab ishiltishning sharti nima javob odam yallab ishiltishning sharti uning ish haqqini kechiktirmasdan dal vaqtida to'liq berishdir ishchi kirokash mol setib berguchi qatorliqlarning ish haqqini vaqtida berishning zarurligi haqida payg'ambar alayhissalom mundoq degan yallab ishlatgan odimonglarning ish haqqini uning tari qurib ketishdan burun berib bo'linglar ibn moja rivoyat Peygamber aleyhisselam yana mındaq degen, Allah etdi ki, üç xil adam qiyamət günü mening düşmünüm hesablanadi. Ularning biri mening nomimni atab qasam qilib, va'da berib va'dasiga vapa qilmagan odam. Ikkinchisi hur odamni setib pulini yegan odam. Üçüncü bir odamni ishiltib, uning shaqqini bermagan odam. İmam Buxoriy rivoyat. Nisbi muomalada islom prinsipi. 1125-savol. Nisbi muomala kılışkanda nima qilish kerak? Javob. Nisbiy muomala qilishganda topshiradigan vaqtni yil oy kun tarixini yezib aniq qilib hujjatlash zarur. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: "Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Aranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmasdan odillik bilan yozsin." Sura Baqar 282-oyat.